Vanoggend gaan ons verder met ons lydenstyd reeks wat saam met Jesus se pad loop na die kruis toe. En elke Sondag van lydenstyd gaan ons half kyk bietjie na 'n karakter en en in die karakter se skoene klim om te sê hierdie mense is mense wat met Jesus in aanraking moes kom op pad na hierdie kruis toe, op pad na sy lyding toe om te sterf vir ons. En vanoggend is die mense uit wiese perspektief ons gaan kyk is die priesters die mense wat die tempelstelsel aan die gang gehou het, die mense wat die tempel gebruik het om vir mense te sê maar hierdie hierdie is die stelsel waar volgens jy moet lewe. Hierdie is die perspektief waaruit jy moet kyk na die wêreld. So die heeltyd wat ek praat vanoggend wil ek hê julle moet dink aan hierdie perspektief van 'n priesterhoof, iemand wat in die tempel was, iemand wat hierdie stelsel aan die gang gehou het en dit gedryf het. Maar vanoggend wil ek begin deur om eers bietjie te praat oor wat is 'n perspektief om die konsep van perspektief op die tafel te sit en te sê wat bedoel ons met 'n perspektief, 'n idee, 'n manier van kyk, jou waardes en jou normes, jou jou inligting wat jy het en die manier hoe jy leef, die manier hoe jy die wêreld benader. En navorsing het vir ons die laaste tyd gewys dat inligting is so maklik toeganklik. Ek meen die internet het dit so maklik vir ons gemaak om inligting te bekom. Uh jy kan nou 'n boodskap stuur op Facebook en dit kan na iemand toe gaan in Suid-Amerika en binne sekondes kan hulle jou terugantwoord. En die wêreld het 'n kleiner plek geword weens die internet, sosiale media, media en in ons in ons wêreld vandag kan ons enigiets gaan Google. Ons kan as ek iets vir julle sê oor die Bybel hierso, kan jy op jou foon sit terwyl ek daaroor praat en jy kan op Google gaan en kyk of die dominee die waarheid praat of nie. Google, Facebook, sosiale media het die, die wêreld verklein. Het inligting toeganklik gemaak vir almal van ons. Vir enige iemand waar ook al jy bly, waar ook al jy is, jy kan inligting bekom. En inligting vorm jou perspektief. Die manier van goed wat jy lees en dink en doen, dit vorm miskien die bubbel waarbinne jy dink. Die manier hoe jy die toiletrol in jou hand waarna jy deur kyk na die wêreld toe. Ek meen dink aan die koronavirus wat uitgebreek het in ons land hierdie week. Ek het gelees dat 2 ure, 2 ure minder as 2 ure na dat ons eerste geval gekry is in KwaZulu-Natal wat die koronavirus gekry het, het News24 die media dit al versprei. 2 ure, minder as 2 ure later. Inligting is so maklik toeganklik. Dit is net so, dan kry ons inligting. En daai inligting maak ons perspektief vir ons waardeur ons kyk. Hulle sê iets soos die koronavirus mag dalk nie so erg wees soos wat ons dit maak nie. Ek sien die koerante sê dat iets soos uh die griep, 'n uh, normale griep is is iets wat ons baie erger beïnvloed, baie meer uh groter sterftetal het as die koronavirus sover. Maar omdat die media kom met hierdie perspektief, sien ons hierdie perspektief en en dit vorm die bubbel waarin ons dink of dit vorm die manier hoe ons kyk na die wêreld en dit maak ons bang. En daarmee sê ek nie die koronavirus is nie erg nie en ons moenie bekommerd wees oor waar hy in hierdie ding gaan nie. Maar wat ek sê is dat inligting vorm die manier hoe jy na die wêreld kyk en ongelukkig versterk die inligting wat ons na kyk ons bubbel of die manier waarop ons na die wêreld kyk. Met ander woorde, my ma is en pa is iemand wat groot geword het in die Kaap. Hulle was hier gebore. Ek kom uit Pretoria uit. Hulle het getrek Pretoria toe, toe het hulle my gehad. Um ek is nog steeds 'n bloubal, maar ek sê dit so so saggies want uh, dit is nie iets wat jy hard sê op hierdie stadium van die geveg nie. Maar iets wat my opgeval het, is my ma die een oggend by my kom sit en sy het vir my gesê sy het haar hele lewe lank groot geword met die inligting wat mense vir haar gegee het wat gesê het die die Kaapse skole is beter as Pretoria se en die skole in die noorde het substandaard onderrig en sport tot haar seun 'n SA atleet geword het in 'n skool in Pretoria en 75% van die SA span het gekom uit sy skool uit. En toe verander dit haar visie oor maar die skole daarbo mag dalk nie substandaard wees nie. En iets wat my opgeval het toe my ma dit vir my sê is dit sy sê maar dit was die inligting die bubbel wat binne sy geleef het vir lank in haar lewe is dat die inligting wat vir haar gevoer was is dat die skole daarbo substandaard, die skole hieronder is beter. En daarmee sê ek nie dalk dat julle ehm um, skole is substandaard nie of of dat die Kaapse skole is substandaard nie. Dit is net die inligting wat ons kry vorm ons perspektief. Ek kan uit Pretoria kom en sê die rugby daarbo is beter. Ek kan dit nie meer sê nie want as ek nou hier onder kom, uh kan ek dit net nie meer regverdig nie. Maar die inligting wat jy gevoer word vorm die bubbel waarbinne jy dink, die die perspektief. Ek dink 'n uh, eh, plek soos Durban wil is ook 'n goeie voorbeeld waar ons vir mekaar seker kan sê dat hulle noem dit dat die Parel het 'n sekere perspektief, Durban wil het 'n sekere perspektief, Kaapstad het 'n sekere perspektief om te kyk na die Kaap, die wêreld, ons munisipaliteit Eskom, al daai tipe van goed. Ons area, ons inligting, die internet vorm ons perspektief. Die filosoof Michael Patrick Lynch het 'n boek geskryf, The Internet of Us, En in daai boek sê hy dat al hierdie inligting wat alles vir ons so toeganklik eh, ah, toeganklik maak ons perspektief vorm is nie noodwendig 'n goeie ding nie. Want hy sê it's as if we know more but understand less. So hy sê dit is dis asof ons al hierdie goed weet, die internet maak dit vir ons maklik om te Google en te weet, maar ons Google ook net wat ons wil Google. Ons Facebook sit vir ons die posts op wat ons wil sien En as jy gewonder het Facebook doen dit. Hy wys vir jou die goeders wat jy die meeste na kyk, bring hy weer en weer en weer op. So Facebook is ook 'n sosiale media platform wat jou bubble vir jou versterk. Wat jou inligting wat jy inneem vir jou versterk. En Michael Patrick Lynch het gesê dit is gevaarlik. Dis gevaarlik om te dink ons weet so baie want die inligting is daar buite, maar ons weet eintlik verskriklik min. Ons bubbles raak dit eintlik al hoe sterker. Facebook het 'n skandaal ondergaan in in die laaste tyd waar hulle in 2016 uh gemanipuleer het in die in die uh Amerikaanse verkiesing deur Cambridge Analytica wat 'n maatskappy is wat nie eens meer bestaan nie omdat hulle goed op Facebook gesit het van Hillary Clinton waar hulle vir mense gesê het maar Hillary Clinton is 'n terroris. En elke keer as jy op Facebook gaan het jy dit oor en oor en oor en oor gesien sodat dit jou moet manipuleer om nie vir haar te stem nie. En Cambridge Analytica is nou tot niks omdat hulle hierdie ding ontdek het van 'n uh, data analytics. As ons data gebruik om mense se bubbles te versterk, hulle idee te versterk, hulle persepsie vir hulle te vorm deur iets soos Facebook of iets soos die nuus. So wat ek vir julle hierdeur probeer sê is dat ons inligting wat ons inneem, maak ons bubbles sterk. Die goed waarna ons kyk, vorm dalk ons perspektief. En al dink ons ons weet dalk baie en ons klim dalk uit ons bubbles uit, mag ons dalk verkeerd wees. Mag ons dalk net sit nog steeds in die bubbel waar ons was 10 jaar terug, waar ons was 5 jaar terug. Miskien is die inligting wat jy nou lees, die boeke wat jy nou lees, net besig om jou idees en denke te versterk rondom wat jy glo en wat jy weet die waarheid is. Nou filosofie het 'n interessante konsep op die tafel kom sit wat hulle gesê het maar daar's 'n manier om hierdie af te breek. Daar's 'n manier vir ons om uit ons bubbels uit te klim. Daar's 'n manier vir ons om ander perspektief te kry en wyer te kyk as net 'n sekere ring. En hulle noem dit 'n algemene realiteit. Filosofie het vir dekades lank het hulle oor hierdie ding gepraat oor algemene realiteit en wat beteken dit? Hoe kry ons 'n algemene realiteit in ons samelewing, in ons wêreld in Suid-Afrika, in die internet in? En net om uh, as 'n kant opmerking, Google is besig om daaraan te werk om hierdie filosofiese konsep te vat en dit te bou in hulle stelsels in. Want hulle sê dit help nie ons wat tegnologie ontwikkel maak mense se realiteit net hulle babbel nie. Dit help nie ons geen net vir mense inligting wat hulle babbels versterk nie. Ons moet 'n algemene realiteit skep waar mense meer kan sien as net wat hulle wil sien. Die filosowe het drie konsepte op die tafel kom sit wat hulle sê hierdie algemene realiteit kan bring in ons samelewing in. Dit kan ons bubbels breek. En die eerste ding wat hulle sê is ons moet 'n algemene waarheid ontwikkel. Ons moet 'n konsep kry van wat is waar en wat is algemene waarheid en wat is my waarheid? Wat is die goed wat ek glo, maar wat nie noodwendig dalk reg is nie, maar wat is my waarheid en wat is die algemene waarheid van die samelewing? En Pythagoras was 'n was 'n Griekse filosoof wat toe gekom het en hy het Descartes terug al vir mense gesê maar daar bestaan nie so iets soos algemene waarheid nie. Hy sê hy het gesê die mensdom is die maatstaf van waarheid. So hy het gesê ek en jy met ons persepsie, ons babbel en ons realiteit, ons is die maatstaf vir hoe ver ons kan sien. En dis vir my hartseer want mense het Pythagoras verkeerd probeer bewys op hierdie konsep om te sê maar as ons so oor die wêreld gaan dink, gaan die wêreld breek. Maar dan gaan ons almal net leef in ons bubbels. Hulle het gesê Pythagoras was verkeerd. Ons moet verder kan kyk as my realiteit en my waarheid. En nou wil ek nou vanoggend vir julle vra dink aan ons land, ons kerk, die manier hoe ons funksioneer as die kerk dalk iets besluit of sê wat ons nie van hou nie, die waarheid wat ons nie beskou as waarheid nie, gaan ons dit na 'n ander kerk toe. Ons versterk ons babbel deur om te sê ek gaan sit in 'n ander plek want daai waarheid is vir my beter, dit pas meer in by my babbel. As ons in ons land iets besluit wat ons nie van hou nie en ons sê maar daai kan nie waar wees nie, daai mense is nie die waarheid wat ek leef nie. Dan hou ons nie daarvan nie want dis nie ons waarheid nie. Dis nie ons babbel nie. So wat ons leer hier uit is filosofie het vir ons geleer dat ons moet eintlik 'n algemene waarheid ontdek om te sê selfs met ons geloof en ons ons kristendom dat daar is goed wat waar is, daar's goed, daar's konsepte wat waar is in die wêreld, liefde vir mekaar, bou 'n samelewing. Dit is waar. Nou hoekom leef ons nie dit nie? Hoekom wil ons eerder ons eie waarheid kies? En dit is wat filosofie vir ons sê, as ons 'n algemene waarheid skep, kan die wêreld dalk net 'n beter plek word. Die tweede ding is 'n Latynse konsep wat filosofie op die tafel kom sit het. Um sa, uh, ek moet dit nou mooi sê, sapir aude is die konsep wat sê die waagmoed om te ontdek, die waagmoed om te ken. Dis wat dit dit sê. De to know. En die filosoof wat hiermee opgekom het was Immanuel Kant. Die Duitse filosoof wat gesê het in die verligtingstydperk in Europa het hy vir mense gesê maar ons kan nie net weet wat ons weet nie. Ons moet waag, om buite die babbel te trap en meer te weet. Ons moet waag om aan te hou om te ontdek en meer en meer en meer in in ons in te kry. En Immanuel Kant het vir mense probeer sê dat as as ons net gaan hou vashou aan wat ons weet. As ons net gaan vashou en sê maar die kerk moet so lyk, like, dit weet ek. Die Bybel sê vir my dit is hoe ek moet leef, dit weet ek. En as ons net daaraan gaan vashou, sê Immanuel Kant, is ons in moeilikheid want ons moet daar toe nou. Ons moet verder kan strek en sê maar daar moet daar moet iets daar buite wees wat wat nog wat nog groter is en beter is en ons moet gryp na dit toe. En hy sê die manier hoe ons dit doen is is om te erken dat die moontlikheid is daar dat ons verkeerd kan wees. Dis hoe ons mense is wat strek na buite toe, verby ons bubbel. Ons moet die moontlikheid hê dat die waarheid anders is as wat ek wil hê. Met ander woorde, as die kerk iets besluit, moet ek sê, die moontlikheid kan bestaan dat die kerk se waarheid reg is en myne dalk nie. Of as die kerkies besluit moet ek dalk kan sê dat die moontlikheid bestaan dat die kerk verkeerd kan wees en my waarheid reg is. Dit is hoe ons strek verby ons bubbles. Interessant genoeg vir my is ook dat binne ons kerktradisie is dit die mooiste ding vir my van die NG Kerk is dat die NG Kerk het al op menige kere gekom na mense toe en gesê ons was verkeerd. Ons was verkeerd. Ons het 'n babbel geskep en ons het dit verander. Ons het anders begin dink, ons het verder gestrek en dit is 'n teken van mense wat weet ons moet verder strek, ons moet waag om meer te weet. Sapir Aude. Dink aan ons land, ons kerk. Is ons op 'n plek waar ons vir mekaar sê maar ons strek verder? Ons erken dat daar 'n moontlikheid is dat ons verkeerd kan wees. Ons word geskuif deur ander se opinies en perspektiewe ook. En dit is waar die derde konsep inkom, nederigheid. En dis nie 'n nederigheid in 'n in 'n mate van beskeie wees nie. Die filosowe het gesê nederigheid beteken om die moontlikheid daar te sit dat ander jou perspektief kan skuif. Om jou wêreldbeeld so aanpasbaar te maak dat ander se ervarings en kennis jy jy erken dat hulle mag dalk jou perspektief kan skuif. Met ander woorde, as as ons met ander mense praat en met ander mense in gesprek tree, dan is die moontlikheid daar dat ons aanpasbaar kan wees, dat ons anders kan dink. Nou filosofie het vir ons gesê dat as jy hierdie konsepte op die tafel kom sit, dan gaan ons 'n algemene realiteit skep. 'n Realiteit waar ons almal sê maar daar's 'n algemene waarheid. Ons kan verkeerd wees, ons strek verder, ons gaan verby ons bubbels en dit maak die samelewing dat ons nie dink God ontdek op ander plekke as wat ons voorheen ontdek het. En daarom sê ek vanoggend vir julle dit is wat Jesus kom doen het. Jesus het die evangelie gebring en hy het gesê ek gaan 'n algemene realiteit van God vir julle op die tafel kom sit. Ek gaan vir julle kom wys hoe lyk God, nie waar julle dink God is nie. Nie waar julle dink maar daai stelsel is goed en dit is my bubbel en daar binne gaan ek vir God ontdek nie. Jy kan vir God daar ontdek. Maar Jesus het kom sê, ek wil hê julle moet strek verby die bubbel. Want dit is waar God met jou gaan begin werk. En dit het gebeur in ons teks van vanoggend. Julle kan saam met my blaai na Matteus 21 vers 12 tot 17, ons teks vir vanoggend. Dit's interessant terwyl jy hulle so blaai is, vir my interessant om te sien hoe die evangelies anders hierdie hierdie gedeelte benader het. Maar Matteus is opsetlik nadat Jesus ingekom het in Jerusalem in hierdie priesterhoofde is by die tempel. Hulle wag nie eintlik vir Jesus nie. Hierdie mense het hulle klere en die takke en die goed voor Jesus gegooi toe hy ingekom het in Jerusalem in en dadelik gaan hy tempel toe en hy reinig die tempel met die priesterhoofde wat daar staan wat kwaad moet wees oor hierdie persoon wat hier inhardloop en ons stelsel die tafels kom omkeer en die stelsel omver kom gooi. En hier's wat gebeur het. Jy kan saam met my lees vanaf vers 12. Jesus het die temp het na die tempel toe gegaan en al die mense wat op die tempelplein koop en verkoop daar uitgejaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi en vir hulle gesê: "Daar staan geskrywe: My huis sal 'n huis van gebed wees." maar julle maak dit 'n rowersnes. Blindes en krepeles het daar in die tempel na hom toe gekom en hy het hulle gesond gemaak. Maar toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes die wonderlike dinge sien wat hy doen en ook die kinders wat in die tempel aanhou uitroep prys die seun van Dawid was hulle verontwaardig. Hulle sê toe vir hom: "Hoor jy wat sê hulle daar?" "Ja," antwoord Jesus. "Het het julle nooit gelees nie. U het daarvoor gesorg." dat die kinders en die suigelinge u lof sing. Toe het hulle toe het hy hulle verlaat en uit die stad uitgegaan na Betanië toe waar hy die nag gebly het. Ons lees net tot sover. Ek dink baie keer ons ons lees hierdie teks en ons dink by onsself daar's daar's iets fout. Dit dit gaan vir Jesus hier oor feit dat mense goed verkoop op die tempelplein. En baie keer sê ons dalk vir mekaar Stellenberg se feesmark is nie 'n goeie ding nie want ons verkoop goed op die plein van die kerk. Maar dit het eintlik niks daarmee uit te waai nie. Jesus stap in die tempel in omdat hierdie tempel 'n stelsel is van perspektief. Die tempel is 'n stelsel wat vir mense gesê het, maar jy moet 'n sekere manier God beleef. Jy moet 'n sekere manier gebruik om na God te kyk. En as jy dit so doen nie, dan is jy nie welkom nie. En daai stelsel is wat Jesus kom omkeer. Hy probeer eintlik sê hierdie tafels wat ek omgooi is hierdie stelsel van uitsluiting en 'n sekere perspektief wat julle hou al vir jare. Ons dink aan die tabernakel wat die Israeliete deur die woestyn getrek het en die tabernakel het dieselfde funksie gedien. Die tabernakel het sekere areas gehad waar net sekere mense toegelaat was. Sekere areas waar net sekere mense mag inkom. En van die tyd van Moses af het, het die Israeliete al hierdie ding gebou om te sê Daar's sekere perspektiewe en jy kan nie verder as dit kyk nie. Dis alwaar jy mag inkom. Dis die ruimtes waar jy beweeg. Nou die tempel moet ons die konteks verstaan, wat het 'n binnehof gehad of 'n buitehof? En Jeremia 19 vers 26 praat van hierdie buitehof. Hierdie groot buitehof waar almal kon kom dien. Met ander woorde die die melaatses, die mense wat siek was, die mense wat arm was, hulle kon in die buitehof kom en hulle offers bring. Hulle kon aanbid in die buitehof soos Jeremia sê. Almal was daar toegelaat. Maar verder was daar 'n binnehof en ons lees in Kronieke 4 van die binnehof, 2 Kronieke 4 van die binnehof. En die binnehof was iemand wat net op 'n volgende geloofstrappie was wat kon inkom en hierdie geloofsoffers wat hulle gekoop het in die buitehof kon inbring en dit offer. En dan in Kronieke 2 Kronieke 3 lees ons van die groter binnehof en hierdie was gesien as die priesterlike hof waar net die priesters wat hierdie stelsel aan die gang gehou het net hulle mag was toegelaat om offers te bring daar. En laastens het die tempel hierdie allerheiligste area gehad waar daar een keer in 'n seisoen in 'n tydperk kon 'n priester daar ingaan en die hoofpriester kon daar ingaan want dit was waar God was. Die allerheiligste was waar God teenwoordig was. So Jesus is kwaad omdat hy hier aankom en hy sien hierdie stelsel is in plek. Hy sien dat hierdie perspektiewe leef vir hierdie mense. Hy sien dat mense nie toegelaat word om 'n offer te bring om te bid om na God toe te kom, om God te kom ontdek buite hierdie bubbels wat binne hulle leef nie. En hy's kwaad. Daarom gooi hy die tafels om. Want hy sê eintlik daar moet nie verskillende vlakke van geloof bestaan nie. Daar moenie sekere perspektiewe wees om na God te kyk nie. Jy moet dit oopbreek want so gaan jy vir God ontdek. Binne die allerheiligste het hulle hierdie tafel gehad en dit is hoekom ons tema vanoggend is die tafel waar God is, om die tafel waar God is. En die in die allerheiligste sou die priester dan iets kom offer het op hierdie tafel met die twee gerubs, hierdie beelde wat op die tafel gestaan het. Dit was 'n stelsel wat die priesterhoofde in plek gehou het om te sê ons kan by God uitkom, julle kan nie. Ons kan God raak, julle kan nie. Ons het die perspektief wat die waarheid vir julle gee, maar julle het nie. Jesus het vir hulle kom sê hierdie perspektief moet breek. Ek kom wys vir julle 'n algemene realiteit van wie God is. En die tempelverkopers is die mense wat staan op die buitehof op die groot buitehof en duwe verkoop offers verkoop, munte ruil, want daar was net 'n sekere geldeenheid toelaatbaar om te offer. So hulle staan daar en hulle, hulle hou eintlik hierdie stelsel vir die priesterhoofde in plek. En daarom jaag Jesus hulle weg en sê julle maak dit 'n rowersnes. Julle steel van hierdie mense wat wil kom offer. Want julle hou 'n stelsel in plek wat hulle nie by my laat kan uitkom nie. So ons benader hierdie teks op verskeie maniere so verkeerd as ons sê dat Jesus jaag hulle uit omdat hulle goed verkoop. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor die stelsel wat hulle in plek hou. Ons benader die ding verkeerd as ons sê dat die priesterhoofde speel glad nie 'n rol nie. Die priesterhoofde dink Jesus is reg, hulle dink nie Jesus is reg nie. Hulle is kwaad vir Jesus omdat hy hierdie stelsel kom omkeer wat hulle so mooi in plek gehou wat hulle so mooi gebou het om te sê hierdie perspektief, hierdie waarheid, hierdie manier van dink is hoe jy God moet beleef. En die vraag wat ek veraloggend op die tafel wil sit vir jou is: hoe lyk die realiteit van God wat jy leef? Is dit miskien in ons land en ons kerk is dit miskien die realiteit wat jy vir jouself sê maar ek het die waarheid. Ek gaan nooit verkeerd wees nie. As die kerk iets sê wat teen my waarheid gaan, dan gaan ek dit skuif. Ek is nie nederig genoeg om my perspektief te skuif nie. God is net toelaatbaar en ek kan net vir God ontdek binne my my ruimte, my spasie, my bubbel. Of is God besig? Is was Jesus besig om die tafels om te keer om vir ons te sê daar's 'n algemene realiteit van God en jy moet dit ontdek. Daar's 'n realiteit van kerk waar ons in 'n gebou kan kom sit en kan sê ons verskil van mekaar en die moontlikheid is daar dat ons verkeerd kan wees. Die realiteit moet geskep word om te sê dat God is dalk nie in jou ruimte nie en in my ruimte of God is dalk in jou ruimte en nie in my ruimte nie. Daai realiteit bestaan ook. Jesus het die tafels kom omkeer om vir ons te sê, julle moet anders begin dink oor die samelewing. Julle moet anders begin dink oor waar God regtig is. Want die priesterhoofde het gedink God is in die allerheiligste. Jesus het die tafels kom omkeer om vir hulle te sê God is in almal se realiteit. God is die een wat jou babbel kom breek. Wat jou laat strek verder as die waarheid wat jy dink die waarheid is. Dink is 'n ongelooflike ongelooflike tyd in die kerk. As ek kyk na waar die NG Kerk is, hoe die NG Kerk is, dan moet ek vir julle sê dit is vir my ongelooflik om te dink die kerk in Suid-Afrika is op 'n plek waar ons eintlik vir mekaar sê ons leef 'n algemene realiteit van God. Ons kyk verder as die bubbels waarin ons groot geword het. Ons kyk verder as die perspektiewe wat ons miskien gehou het vandat ons klein is. Ons hou die moontlikheid in ons hande om te sê dat ons verkeerd is. Dis eintlik ongelooflike geloof. Dis eintlik wonderlik om te dink dat die kerk ons dwing om perspektief te kry buite die bubbel waarbinne ons groot geword het. En daarom daarom sê ek vir julle ek dink dit is 'n ongelooflike tyd in die kerk en ek dink in hierdie lydenstyd is dit 'n ongelooflike ding om net weer te hoor om vir mekaar te sê dat ons as kerk, ons as land is in 'n plek, in 'n spasie waar ons dalk as as mense sê maar ons moet verder begin strek as die perspektiewe waarmee ons groot geword het. Miskien is jy op 'n plek vanoggend waar jy hou vas aan jou bubbel, jy hou vas aan die kennis en die waarheid wat jy geleef het waarmee jy groot geword het. Dan wil ek vanoggend vir jou sê Jesus het die tafels kom omkeer sodat jy verder kan kyk, verder kan strek as jou babbel. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons ver oggend net weer hierdie waarheid kan besef. Kan besef dat U is die God wat groter is as ons perspektief. U is die God wat 'n groter realiteit vir ons op die tafel kom sit as die realiteit wat ons van U maak. Dankie Here dat u waarheid groter is as as my eie. Dankie dat ek kan erken dat ek soms verkeerd is oor wie u is. Dankie dat u die tafels in die tempel kom omkeer het op pad kruis toe om ons sisteme te kom omkeer, om ons sisteme te kom breek om vir ons te sê ons moet verder kyk. En Here, die gebed van my hart is is dat ons as gemeente, ons as gemeentelede wat hier voorsit, dat ons verder sal kyk dat ons nie sal vashou aan ons perspektief, ons bubbel, die manier hoe ons groot geword het nie, maar dat ons U sal ontdek buite ons bubbels, buite die realiteit wat ons vashou. Dankie Here vir U liefde en U genade. Dankie dat U kwaad geword het oor sisteme wat ander mense uitsluit. Dankie dat U ons innooi in die tempel in, in 'n nuwe tempel waar almal welkom is en almal die realiteit van God kan beleef. Ons bid dit in U naam. Amen. Ek wil gou sommer net 'n paar afkondigings doen en terwyl ek dit doen wil ek sommer vra dat as hier kinders is wat katedrese toe moet gaan, kan julle verdaag eh uh, katedrese toe. Die afkondigings eh uh, ouerskap 102 e, julle sal sien in die blaadjie Dominee uh, Jan van Sail uh, gaan 'n uh, ouerskap uh, kursus ek dink is die die 12de of die 15de Maart ek het nou die datum nou nie lekker in my kop nie, maar uh dis die 12de Maart dink ek hierso in die kerk uh, is daar 'n ouerskap 102 kursus wat gebeur. Um en as jy as jy iemand is met kinders, asseblief kom woon dit by kom uh, gesels hom kom dink saam oor hoe ons beter ouers is vir ons kinders en hoe ons as gesin uh beter saam kan werk. Dominee Jan van Sail gaan dit kom aanbied hier in die kerk die 15de Maart. Uh leef in volkleur, die vroue aand is ook ek dink die 12de Maart ehm um, eh uh, kaartjies is beskikbaar. Ja, enigiemand is welkom. Eh uh, dit is daar in die groot saal gaan dit aan of in die klein saal gaan dit aangebied word. Dis die 12de Maart. Eh uh, julle is meer as welkom om net julle naam te kom opsit by die kerkkantoor vir hierdie eh uh, leef en volkleur die vroue aand. Eh uh, ons nooi julle uit die 12de uh, eh, as jy 'n vrou is, dit dit gaan 'n ongelooflike geleentheid wees. Ehm um, vir julle om saam te gesels. Dan Date Night is 'n kursus wat ek en Rudolf van Skoor aanbied. Um dit is sommer net 'n kursus vir enigiemand wat in 'n huwelik of in 'n um ehm, verhouding is. Jy hoef eers in 'n huwelik te wees nie. Okay, jy kan net in 'n verhouding wees en jy kan ook by hierdie kursus aansluit. Um jy en jou ander helfte kan saamkom. Dit is sommer net 'n aand wat ons bietjie saam gesels oor wat beteken 'n verhouding. Wat is tools wat ons vir julle kan gee om uh julle verhoudings te versterk. So uh, dit is elke donderdag aand uh om half 7 in die in die klein saal. Hierdie donderdag is dit nou ehm um, die vroue aand, so dit is in die groot saal uh waar ons bymekaar gaan kom om date night die kursus te hê. So elke aand kos R60. Uh daar sal twee sessies verby, daar's net nog twee sessies oor, maar julle is welkom enige tyd om in te skakel by die oorblywende twee sessies. Dan die Bybelskool begin die 14de April um skryf in dit is 'n ongelooflike kursus om te doen. Uh, hulle doen die aardsverhale. Uh, ek dink is 'n ongelooflike ding om bietjie die Bybel te vat en bietjie in diepte in die Bybel in te delf. So ek nooi julle uit. Dominee Marius Breitenberg bied dit aan. Dit begin die 14de April. Julle is welkom om in te skryf vir die Bybelskool. Dan uh, gaan ek vra dat die musiekspan asseblief vorentoe sal kom uh en ons ons slotlied kan sing. Kom ons staan as gemeente en sing saam.